ต่อไป สวดหน้าร้อยสี่ิบสี่ อัธมังอาตาน นาติยะ ปริตังวป ปัสิสนมาตุจักขุมานตาสสิริมโตสิกิสปินมาตุสัพพภูตานุกัมปิโนเวสพุสนมาตุนหาตกาสตปาสสิโนนมาตุกกุสันทาสมารเสนปมาติโนโกนาค คมนาสนมาตุพรามนาสวุสีมตัวกาสปัสนมาตุเวปโมตัสสัปฏิอังคีรสาสนมตุสักยปุตตัสสิริมตัวโยอิมังธรรมมเทเสสิสัพทุกขาปนุทนางเยจาปินิ พุตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสูงเตชันนาอภิสุนามหันตาวิตาสารธาหิตังเทวมนุสานางยังนมาสันติโคตมังวิชานจรณสัมปันนางมหันตังวิตาสารทางนโมเมสัพพ พุทธานังอุปนานังมเหสินังกันหังกโรมหาวีโรเมทางกโรมหายโสสรนังกโรโลกยิโตทีปังกโรชุตินทโรกุทันโยชนะปาโมโคมังคโลปุริสาสโพสุมโนสุ มโนเทโรเรวโตรติวัฒโนโสภิโต คุณสัมปันโนอโนมัทาสิชนุตตโมปทุโมโลกปัจโจโตนารโทวรสารถิปทมุตตโรสัตตสารโรสุเมโทอปปติปุคโลสุชาโต สัพพโรกัคโคปิยทัสสินราสโพอัตถทัสสิการุณิโกธรรมนัสิตโมนุโทสิทธัตโทอสโมโลเกติโสจวัฏตังวโรปุตโสจวรโทพุทโทวิปัสสิจะอนุปโมสิกิสัพพหิต โสัทธาเวสภูสุขทายโกตกุสันโทสัทธวาโหนโกนาคมโนรนันชโหัวกัสสโพสิริสัมปันโนโคตโมสักยปุงกโวเอเตจันเ จะสัมพุทธาอเนกสัตโกตโยสัพเพพุทธาอสมสมาสัพเพพุทธามหิทิกาสัพเพทัสพรูเปตเวสารัเชหุปาคต สัพเพเตปฏิชานันติอาสพังทานมุตตมังสีหนาทางนาทางเตเตปริสาสุวิสารธาพรหมจักกังปวัตเตติโลมเกอัปปิวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐารสหินายกาทวัตติงสลักข ธนูเปตานสิตยานุปยันชนะทราพยามมาปภายสุปภาสเทเตมุนิกุลชลาพุทธาสัพพัญยุโนเอเตสัพเพคีนาสวาชินา มหาปภามหาเตชะมหาปัญญามหาพลามหาการุณ นิกาธีระสัพเพสานังสุขาวหาทีปนาทาปฏิทาจตานาเลนาจะปานินางคติพันธุมหาสาสสารนาจหิเตสิโนสเทวกาสโลมกาสสัพเพเอเตปรายนาเตสาหังสิรสา ปาเทวันทามิปุริสุตเมวัจสามนสาเจววันทาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนธาเนคมเนจาปิสาพัทธาสทาสุเขนัลักขันตุพุทธาสันติกราตุวังเดหิตวังรักกิโตสันโตมุตโต สัพพพเยนะจะสัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตปวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวเตสังสัจเจนะสิเลนะคันติเมตตาภเลนะจเตปิตุมเหอนุราคันตุอารโรคเยนะสุเขนะจะป ปุรุติมาสมิงทิสาภาเคสันติภูตามหิทิการเตปิตุมเหอนุราคันตุอารโรคเยนะสุเกนะจะทากินาสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิทิกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารโรคเยนะสุเกนะจะปัจจิมัส มิงทิสาภาเขสันตินาคามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารคเยนสุเขนจะอุตรัสมิงทิสาภาเขสันติยาคามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารคเยนสุเขนจะปุริมาทิสังอัตรัตโ โหทักิเนนวิรุณหโกปาจิเมนวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาโรกปาลายสัสสิโนเตปิตุมเหมนุรักขันตุอาโรคเยนสุเขนจะอากาสัทธาจะภูมิมัทธาเทว วานามมหิตทิกาเตปิตุมเพอนุราคันตุอาโรคเยนสุเข นะจนาติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเมเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังนาติเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังนาติเมสรนัง อัญยังสังโฆเม สรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเต ชยมังคลังยังกินจิรัตนางโลนเกวิชติวิวิทางปุถุรัตนางพุทธสมังนาติตัสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิรัตนางโลนเกวิชติวิวิทาง พุทุรัตนางธรรมรัมังนาทิตัสมาโสทิมวันตุเตยังกินจิรัตนางโลเกวิจติวิวิทางพุทุรัตนางสังฆสมังนาทิตัสมาโสทิพวันตุเตสักกัตวาพุทธรัตนางโอสทังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสั านังพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุขาอุปสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนางโมสทังอุตมังวรังปริลาหูปสมนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเม นตุเตสักัตวาสังคารตนังโอสทังอุตมังวรังอาหุนายังบาหุนายังสังคเตเจนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโรธาอุปสเมนตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรมโควินาสตุมาเตป วัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจจังวุธามัจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุอโนสุขังภาลัง